والكون ضاق بوسعه ضاقت فضائي فاللحد صار بجثتي أرضي سمائي السلام عليكم fitowar sallar juma'a daga babban masallacin ahalus sunna da ke garin tsagero primo local government katsina state malam batura dauda Sagero shugaban madarasatu tahfizul qur'an Sagero kuma shugaban madarasatu tarbiyatul islam wa qira'atul qur'an Sagero ya gabatar da fatan allah ya saka wa malam da alkhairi amin wa والرب أدعو مخلصا أنت إلى من ظلم نفسه بالمعاصي تذكر وقوفك أمام الله فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان فيناديه ربه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ينادي عبده نداء المتلطف يا عبدي وعزتي وجلالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي أيوة وكما رد أكجي خدبر أتكين عرش لارنشي غا فسر تأتك إتشي أتكين عرش هوسا وكما رد مكجي خدبر تنا مغانا لي أكن أيوك أكو إباجو نمتنزي أيكتا أتكين وطر رمضان wanda suke mafiya kusanci ko abin da zai kare kusanta shi ga Allah madaukakin sarki bayan godiya ga Allah da yabo a gare shi da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hutubar ta ci gaba da cewa bayan haka ya ku bayan Allah ina muku wasiya da ni kaina akan mu ji tsoron Allah a filinmu da kuma koyonmu mu kusance shi da ayyuka na ibada in muka yi haka Allah zai shirya da mu akan wannan addini namu akan mafi dacewar abin da Allah yake so Allah madaukakin sarki ya mana wasu ci da waɗanda suka zo kafin mu a cikin alkur'ani inda yake cewa wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum haqiqa an yi ma waɗanda suka zo kamin ku wasiya da ku kanku anittaqullah shine ku ji tsoron Allah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard idan kuka kafirce kuka jin tsoron Allah kuka yi abinda da kuka ga dama to ku sani cewa Allah shi ke da abin da ke da sammai kuma da abin da ke ga ƙasai wa kana Allahu ganiyan hamida kuma lallai Allah mawadaci ne kuma abin yabo ne akan dukkan abin da bawa zai yi mu tsoron Allah ya ku bayan Allah mu sani cewa duk abin da za mu yi a ɓoye ko a sarari Allah yana ganin mu bayan haka ya ku bayan Allah hakika muna rayuwa cikin wani wata wanda yake makwabci ne na watan ramadan da sannu za mu shiga watan ramadan bayan wasu 'yan kwanuka 'yan kaɗan waɗanda suke gidaddigaggu da izinin allah bai rage wani 'yan kwanuka ba face wani kwanaki da ba su kai ma sati biyu ba ramadan ya shigo shine babban bakon da dukkanin musulmin duniya suke son su tarba a wannan duka da za su zo ko wannan sati da zai zo shine mafificin bako da musulmi zai tarba don saboda alkhairan da ya ɗauko wanda shi kuma wannan wanda zai tarba zai samu bayan haka ya ku bayan Allah hakika watan ramadan wata ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya cika shi da imadu waɗanda bawa zai samu kusancin Allah a wurin shi sannan kuma Allah ya sanya wasu dalilai da za su ƙara kusanta bawa ga Allah maɗaukakin sarki mu sani cewa da yawa daga cikin wasu ayyuka da suke kusantar da bawa zuwa ga Allah cikin wannan wata da yawa daga cikin mutane na nisantar su wasu sukan yi ƙwaro wasu kuma su yi rowa baki ɗaya babban abin da ake bukata cikin wannan wata na ramadan mai kamawa shine ciyarwa wato ciyarwa ka ciyar da wanda ba ya da shi ko kuma ka ciyar da abin da allah ya hore maka gwalgwadon halinka ma'ana kadda ya yi rowa kada ka zama mai rowa a cikin wannan wata manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar da musulmi su kasance masu taimakon bayansu a cikin wannan wata mai albarka su kasance masu ƙoƙarin tallafa ma waɗanda ba su da ƙarfi kama daga marayu da waɗanda suke masu rauni don su samu su iya aiwatar da wannan ibada mai albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu ruwaya ingantacciya cewa babu watan da ya yake yawaita kyauta kamar watan Ramadan har aka samu hadisi daga abdullahi dan abbas yake cewa manzon allah ya kasance mai yawan kyauta sama da yadda iska ke kyauta shine mafificin mai kyauta a cikin watan ramadan idan watan ramadan ya kama manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita kyauta da haka ya ku bayan allah ya kasance a gare mu kyakkyawan abin koyi shine manzon allah sallallahu alaihi wasallam ina waɗanda ke son su baza ko masu ta alkhairi ina waɗanda ke son su yi sadaka ina waɗanda ke son su yi taimako Allah maɗaukakin sarki yana cewa alladina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya waɗannan waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a fili da ɓoye dare da rana Allah ya ce falahum ma'ajruhum inda rabbihim suna da lada a wurin ubangijin su wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da bakin ciki a ran tashi alkiyama ba su da damuwa Allah ka sa mu cikin su da fadan Allah madaukakin sarki da ya ce ويطعمون الطعام على ala hubbihi miskinan wayatiman suna ciyar da abin da suke so ga wanda suke miskinai da wanda suke marayu sannan kuma idan sun yi wannan ciyarwar suna cewa inna ma waje liwajhillah mu abin da mun ciyar da ku ne don Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba wani sakamako da muke fata ku bamu ko ku gode mamu dan haka idan mutum ya ciyar don Allah to ba bukatar kuma ka ce sai ka ce ka gode mana in baka ce ka gode ba ya ce to wannan wannan ma ban kara shi a'a in dai ka ciyar da abu don Allah mutum ya gode bai gode ba kai dai don Allah kai kuma Allah kake neman lada a wurin shi da haka haka bayan Allah suke na gari inna ma nud'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala kura su idan suka ciyar ba su neman godiya ga mutane kuma ba wani sakamako suke nema ba na tukuici su suna nema ne kawai inna ma na khafu inna na khafu min rabbina yawman abusan kamtarira suna neman su kiyaye kawunan su daga wata rana wadda ake jin tsoron zuwanta wadda Allah madaukakin sarki zai tara al'umma a wannan rana ba abinda zai hidda ka sai abinda kai aikata mai kyau a nan duniya to daga nan kuma in suka yi haka fa waqahum Allahu sharra zalika al sai Allah ya kare su daga sharrin wannan rana Allah ka kare mu daga sharrin ta wala qawm nadaratan wa surura sai su haɗu da Allah suna abin yarda kuma suna masu farin ciki Allah ka sada mu a haka saboda wannan waɗannan ayyuka a cikin wannan wata suke da babban muhimmanci kuma su ne mafiya girma a cikin ayyukan da bawa zai kusanci Allah da su wato aiki na ciyarwa lura da irin hali da al'umma take ciki wanda duk ka taimaka mawa dan abin da ya ci to haƙiƙa ladarka za ta ninku a cikin wannan watan Ramadan ba ca aka yi wani abu ne na tilas sai kayi ba idan kai ma baka da shi zo kake kai ma a baka amma wanda Allah ya hore ma tun da cikin al'umma ba duka daya ake ba duk yadda aka kasa duk yadda aka wani ya rasa to shi wani bai rasa ba kuma yana dan abin da zai dan zai dan zai dan taimaka ma wani ka kama mana wala daga makwabtanka da yan uwanka da iyayenka su waɗannan su ne waɗanda suke wajibi idan za ka taimaka ka fara taimaka ma waɗannan kada in za ka yi taimako ka ta can ƙololuwa ko wani magani ka taimaka fara daga gidanka tukun farko daga nan sai ka zo ga makwautanka shi ko makwabci na kusa ake farawa da shi wanda ga gidanka ga gidan shi idan makwamcinka mai hali ne babu laihi ka maka kuma ga wancan makwamcin naka na farko amma idan kana da ɗan uwa wanda yake mabukaci kuma yana nesa da kai babu laihi ka taimaka mashi tunda shi ɗan uwanka ne na jini kuma yana tsananin bukata to wannan yana da kyau ka taimaka mashi idan kana da halin haka wannan taimako ana son shi musamman a cikin wannan wata na ramadan musamman lura da yadda mutane suke cikin hali na buƙatuwa da taimako to idan allah ya ɗan taimaka maka ya yassare maka sama da yadda wasu mutane suke ciki to yana da kyau mu kasance masu taimakon yan uwanmu wanzan allah maɗaukakin sarki ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal ku taimaka wurin ayyukan da'a da jin tsoron Allah kada ku taimaka wurin sabon Allah duk da yadda ake tsiyo-tsiyowa ku lura da yadda ake tsiyo-tsiyo yadda ake ba kaza ba kaza amma da wani dan biki ya tashi sai kaga an kira mai kidiya ta zaga mai kuɗi shedan zai ce hiddo ka bada shedan zai ce ikala amma kuma in aka taba mutum ta fuskar ba a bada dan Allah mutum zai ce bai da kokon ai wallahi bai ma yi kaza ba ai wallahi shi bai yi kaza ba amma da mai kiɗi ya dan kada sai kaga ana ta watsa mai kuɗi sai kaga ana ta hadarin kuɗi kaga wannan kenan shedan shedan yayi nasara kana ta nokewa kana ta nokewa amma kuma shedan ya sa ya bambaro ka kuma ka ba da wani abu ta hanyar banza wanda baka da lada da haka mu ji tsoron Allah mu taimaka ma 'yan uwanmu a cikin irin halin da muke na kunci wanda wannan zai taimaka mu wurin dankon soyayya mu ya kara ya kara haɓaka sannan kuma shi taimako musamman cikin watan Ramadan linkin lada ake yi ma bawa ta yadda ga wannan wata da ka taimaka mashi a ciki sannan kuma ga taimakon da ka yi mashi wannan yana ƙara sanyawa musulmi ya ƙara natsuwa a cikin wannan wata kuma ya ƙara jajircewa wurin aiwatar da wannan ibada ta azumi wannan ita ce fasara hudu ba ta farko fasara hudu ba ta biyu kuma bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam hudu ba ta ci gaba da cewa ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu kare kawunan mu daga wuta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ittaqun nar walau bi shiqqi tawratin mu kare kawunan mu daga shiga wata koda da tsagen da biyu ne faman lan yastati ba bi kalimatin tayyiba wanda bai da hali kuma sai ya kalma mai kyau ma'ana idan almajiri ya zo kada kai mai tsawa a'a shi mai yi hakuri ma'ana kaga dai ba kai mai tsawa ba ta yadda mai yiwa kila kuma ran shi bai baci tunda baka da abin da zaka bashi sai ya yi hakuri idan wani ya zo neman wani abu wurinka wanda baka da shi kada ka hudu ne bakan magana baka bashi ba kuma ga bakan magana kaga an yi biyu ba ɗaya kenan wuri da a hudi mashi magana mai kyau in baka da shi sai mashi yi hakuri ba ni da shi nima kaga zai ɗan ji sauƙi, kai kuma sai ka yi hakuri Da haka ko ɗan ƙaƙa ka bada yana daga cikin abin da zai kare ka daga shiga wuta ma'ana wannan abin da ka bada don Allah Da haka sannan kuma ita kyauta tana daga cikin abin da ke gazgata imanin bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sidq as ita sadaka hujja ce a gobe alkiyama da za ta kai bawa zuwa ga gidan rahama hasan albasari babban malamin nan wanda ke cikin garin madina yake cewa idan kana son ka gane bawa wai wannan kudin ta yaya same su ta halal ko ta haram sai ya ce to kadiba ta yaya yake ciyar da su in ka ga mutum na ciyar da dukiyar shi ta hanyar alkhairi to hakika ta alkhairi din ya samu idan ka ga kuma ya ciyarwa ta hanyar banza to ta hanyar banza ya samu don haka ya ku bayan allah mu ji tsoron Allah mu ciyar mu taimaka a cikin wannan wata mai alfarma da zai kama don sauƙaƙa ma bayan Allah waɗanda ba su da shi don sauƙaƙa ma bayan Allah marayu da waɗanda suke mata ne an mutu an ban musu 'yan marayu waɗanda ba su da abin da za su tallahe su da wanda ba su da uba da masu rauni ma su su kansu suna buƙatar taimakon da waɗanda suka kare cikin arzikinsu suna da hali amma kuma yanayi ya sa sun durƙushe a taimaka masu ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba halin a taimaka masu wannan zai taimaka a samu ibada ta azumi cikin kwanciyar hankali da natsuwa sannan kuma dukkanin abin da ka da ga mai azumi to kuma shi wannan ladai za a baka irin ladar da aka ba shi ta azumin shi kaga za ka samu riba kenan ta yadda kuma ba a tawaye mashi ladar azumin shi ba ko kai ba a tawaye mata ka ba kaga kenan wuriran ashe duk abin da kai sakamakon zai dawo ne zuwa gare ka da haka ya ku bayan Allah mu taimaka ma yan uwanmu waɗanda ba su da shi waɗanda ke da rauni waɗanda suke marayu ne ba su da waɗanda za su kama masu da mata da suka rasa mazajensu ko ba su da ba su tallafa masu mu taimaka masu don samun aiwatar da wannan babbar ibada ta ramadan mai zuwa wadda muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya kai mu cikinta lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon taimaka ma waɗanda ba su da hali wannan su ne ƙarshen hudubobi guda biyu da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara kama na sauƙi na rayuwa ya sauƙaƙa mana wannan hali da muke ciki tsada da al'amuran Allah ya kama na sauƙinta Allah maɗaukakin sarki waɗanda suka mutu daga cikinmu malamanmu da iyayenmu Allah ka ji kansu ka rahamshe su kuma idan lokacin yi Allah yi allah samu cika da imani اللهم islam الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتي وصهوا صفوفكم أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا cibiyar sunna koyi ta yada da auren suna ita ta samar maku kuma sunna koyi na sanar da al'ummar musulmi cewa za a iya samun karatuttukan sunna da kutubobi da lakcoci daga malamai masu ɗimbin yawa wanda za a iya streaming wato kallo ko sauraro kai tsaye akan intanet ko kuma koyi downloading zuwa kwamfuta ko wayoyin ku na smartphones kamar android ko tabs irinsu, su ipad da ma sauran dukkan wayoyi domin samun hakan sai a ziyarci babban website na sunna koyi wato sunna koyi da blogspot.com ko www.sunnafoyu.tk domin ƙarin bayani ana iya kira ko saƙon WhatsApp a 09023455501 ko saƙon email a sunnafoyu at outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com slash sunnafoyu ko facebook.com slash sunnafoyu har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a Trumpet, MySpace, G+, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. fatan Allah ya gafarta mana kuma ya anshi ayyukanmu na alkhairi, ya gafarta mana ayyukan معه ونفعنا على خير باء الذي يهدي ويشفي حيرة العبد